Герасим, а що б ви зробили, якби гроші викопали? Копач. Зараз би поїхав в Париж. Герасим. Чого? Шуб оцей показувати? Та ви ж і балакать по їхньому не вмієте. Копач. О, я їм скажу. Та ви все одно не зрозумієте. Герасим. Е, бачите, ви не вмієте, то вже й круть верть. Копач не вмію. Вівля Буланже, Вівля Ельзас, Абельман, Оле Куто ля фуршет, Оле Кошон ла пом де тер, Вівля Патрі. А що? Герасим, та хто його зна, що чую, тільки що не по-нашому лопочете. Бач, втім, сила. Ви собі думаєте, що це дурак, який ходить. Герасим та хто його знає? Копач то тобо є, а я мовчу і таки свого доб'юсь. А тоді будете руками об бить. Хе-хе-хе. Наука, Никодимович, наука. Можна пожаліть, що ви сина не вчили. А я б коло нього був позанявся, він би знав французького язика не хуже мене. Для того є самоучитель Марго і другі книги. Герасим, що там наука? забавка дитяча. На біса йому здалося отак лопотать язиком, як ви оце лопочете, хіба гендиків дражнить. Я придивився, як тільки вчений, так і голодрабець. Ні землі, ні грошей, і таки дурень дурнем. Застав його коняку запрягать, той не запряже. Він зараз полізе по книжках та по тих рихметихах шукать, як це робиться. Копач практики нема, а от я запряжу вам в яку хочете збрую. Хоч в затяжний хомут, хоч в шори. Хе-хе-хе. А от ви в шори не запряжете. Герасим. Ну, що ні, то ні. Я їх не бачив, які вони. Побачив. О! Бачте, і тут наука. Ні, ви проти науки не йдіть. Без науки, без струменту, без опиту, куди не повернися, нічого не зробиш. От і в службі. Я був перший в цілій дивізії. Хто найкращий їздок? Копач. Хто хрунтовик? Копач. Хто службу знає, як своїх п'ять пальців? Копач. Хе-хе-хе. Мамінькіні синки в картишки грають, на тройках роз'їжджають, а копач в караулі за уставом сидить, всяку службу за них справляє. Від того не те що, а й сама норовиста коняка, коли на неї сідав копач, чула в шенкелях чула опит і науку, і як дитина. Покірно ходила перед фрунтом. Нє, ви никодимось проти науки не йдіть. Герасим. Вчений, поки бога змалює, то чорта з'їсть. Та все це чорт зна, що ми балакаємо. Краще ви скажіть мені, чи не знаєте багатої дівчини для мого романа. Ви по світу ходите, повинні знати, де є багаті дівчата. Бач, знаю. Як не знать? Знаю. От хоч би й у старшого пузиря дві дочки на возрасті. Я у них як дома. Герасим, а скільки пузир дасть приданого за дочкою грішми? Як думаєте? копач, не скажу. А тим часом спрос. Не біда,